بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله فصل في النوع الثاني الخلاف الواقعي في التفسير من جهة الاستدلال ما الآن تفاصيل داشتیم که نص الان تفاصيل كتوش استدلاله قال وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل يعني تفسير بمأسور تمام شد الان تفسير به تفسيري كاستدلال استدلال توش هست نا تفسيري كتوش حديثي يا أثري هست فهذا اكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يعني إن جنو إن تفسير تفسير تفسیر برای بعد التابعين تابع بعد پیش فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن وابراهيم بن دحيم ومثل تفسير الامام احمد واسحاق بن راهويه وبقيه بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينه والسنيد وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشج وابي عبد الله بن ماجه وابن مردويه امام احمد كتاب تفسيري نداشته ولكن بقية داشتان يا در ضمن كتاباشون یا کتاب های مصنف مستقلی داشتن در این تفاسیری که به معصور بوده از این نوع تفسیر به رأی ما نداریم تفسیر به رأی ما نداریم قال احدهما اینا که تفسیر رأی قوم اعتقد معانی ثم اراد حمل الفاظ القرآن عليها اعتقد ثم استدل اول اعتقاد داشته اومده بعد دنبال دلیل گشته این یقوب قوم اعتقادش کلام خدا مخلوقه خدا صحبت نکرده خب این چیه مثل مقصدی در کشاف میاد فرمودی خدا کلم الله موسی تکلیما چیکار میکنه فاعل را مفعول میکنه فاعل را مفعول میکنه به خاطر چی به که مخالف اعتقادشه میگه و کلم الله الله مفعول میکنه چرا چون مخالف هواشه مخالف اعتقادشه اعتقاد داره این که موسی صحبت کرده خدا که صحبت بکنه خدا میشه چی خدا میشه جس و ثانی قوم فسروا القرآن بمجرد قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به یک شخصی از ديگر دیگر اومدن قرآن رو با لهجه خودشون لغت خودشون عربن ولی قرآن با لغت قریشه حالا یک شخصی عرب هست ولی از قریش نیست قرآن هم با زبان قریش نازل شده خب مخاطبم قریش بودن و اون کسانی که نزدیک به قریش بودن در جزیره العرب خب یک کسی خارج از اینها درست نطخش لغت عربیه ولی که مخارج لغوی اون کلمات را نسبت بهش درایت نداره این شخص میاد استداد میکنه به لغت خودش در تفسیر قرآن تفسیرش صحیح یا اشتباه اشتباه چرا چون باید برمیگشت به لغت قوم استوا استولا لغت کیه آیا لغت قریش بوده نه آیا لغت عرب بوده نه لغت عرب چی بوده استوا علی ارتفاع غیر از اینکه تابعین گفتن اون ابیاتی که هست قبل از اسلام بعد از اسلام همه دلالت دارن بر این هیچ کدوم به هیچ بیتی پیدا نمیشه الا ما بعد قرن اول خب این این جاها هست که ما میتونیم یقین داشته باشیم که چی این نوع لغت ها باطله این نوع لغت ها باطله چون قرآن برای ما مهمه که قرینه لغوی از قوم از اون قومی که قرآن به زبان اونها نازل شده پیدا بکنیم یا نکنیم فالاولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفظ متقدمين از مفسرين دقت کرده در اون معنا و در اون استدلال و در اون دلیلی که اومده همه اینها مراعات کردن ولی که متأخرین دیگه کاری ندارن که مخالف حدیث مخالف لغت قریشه لغت عربه دیگه کاری به این نداره مجرد لفظ لفظ اینطوری معناش میده و ما يجوز ان يريد به عندهم العربي من غیر نظر الى ما يصلح للمتكلم به و سیاق الكلام یعنی بدون که سیاق کلام در نظر بگیرن جمله جمله‌ای که اینجا اینطوری اومده عرب چگونه به کار برده به چه معنا به برده که مثال ها قبلا زدم که با اله باشه با فی باشه با علا باشه اینا مثال ها من زدم که با توجه به لغت قوم ما میتونیم تشخیص بدیم که اینها به چه معانی به کار بردن ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذين فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق نحن در بحث الفاظ القرآن خصوصا معاني الفاظ القرآن معانی خود آیات یک طرفه شکی نیست متقدمین درایتش بیشتره و ما اون چیزایی که در تلفظ بعضی از الفاظ متقدمین از علما که در قدر اول و دوم بوده خیلی کم متأخرین شاید بخوان تقارب الفاظ و معانی یک کلمه برای ما بیرون بیارن مثل اصفهانی در معجم الفاظ قرآن بیاد مثلا بگه یا ابو عبید قاسم سلام و دیگران که نوشتن در الفاظ قرآن یا غریب حدیث شاید بیان منظور یک اصطلاح یک لغت را بیارن برامون اون چیزی که در تفاسیر در تفاسیر و یا در روایت های متقدمی نیست در اقوال اونها نیست درسته که اینها تمکن بیشتری در این جانب دارن که در استخراج معانی ضعیفن بیشتر استخراج معانی و تطبیق و بقول من انعکاس اون کلمه در اون جمله درش ضعیفه اینو باید درش دقت بخاطر همین میگه بخاطر همین میگه کما یغلط فی ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذين فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون این اشتباه اشتباه هست ولی که بین کم یکی در لفظ یکی در معنای خود آیه والاولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به قسمت اول کسانی که معنای لفظ قرآن رو در نظر نمیگیرن معنای لفظ قرآن رو در نظر نمیگیرن اقیم الصلاه ولایت ولایت علی رفتی نداره حالا میاد خودش بسال میزنه یکی دیگه میگه نه ابوبکر یکی دیگه میگه نه عمر بدون اینکه به معنا نگاه بکنه اقیم الصلاه منظور نمازه نیمده به این معانی این شخص به ظاهر لفظ نگاه نکرده اومده با چی تفسیر کرده اومده به مجرد بعض از روایت های موضوع و با اون استنباطایی که خودش داشت و تارتاً یحبلونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به فی کل الامرین قد يكون ما قصدوا نفيه او اثباته من المعنى باطلا یعنی یک شخص شاید بیاد در هر حالتی بیاد چیزی که دلالت درش نداره بیاد به عنوان یک دلیل ازش استفاده بکنه این آیه دلیل بر اینه در صورتی که دلیل بر اون قضیه نیست چه بیاد لفظ را معنای غیر حقیقی میده چه خود آیه را بیاد استدلال باطلی بهش بکنه در هر دو تا حالت چه نفی بکنه چه اثبات بکنه اون معنا واضحه فیکونو خطاهم فی الدلیل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطاهم فيه في الدليل لا في المدلول یعنی جای در دلیلی که بهش استناد میکنن اشتباه باشه اون دلیل دلالت بر این نداره و جایی هم در استنباطی که دارن و اون قرینه ای که به قول معروف بر اون آیه چیدن و منظور براش در نظر گرفته قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث مثل همین این اشتباهات که رخ میده در تفسیر قرآن در تفسیر, در تفسیر احادیث هم رخ میده الا انی اتیت القرآن و مثله مع قرآن و مثلش سنت داده شده رسول الله صلی الله علیه فالذین اخطأوا في الدلیل والمدلول مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآياته على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه همونطور که در حدیث رخ داده در هذا قرآن رخ داده در حدیث هم رخ داده بدونی که به سلف بر بگردن اومدن به نصوص قرآن نصوص قرآن را تعبیل کردن جایی که دلیل بر مذهبشون نیست به عنوان دلیل استناد بهش کرده برخلاف اون چیزی که ظاهر آیه هست که با توجه به اعتقاد فاسدشون و عدم دلالت آیه بر اون مطلب در تحریف افتادن در تحریف مثل مثال زدیم اما نکن خلق تو خلقت که گفتیم در لغت عرب یدیه که مصنع هست هیچ وقت به موافقت با مفرد نمیاد به معنای مفرد نمیاد یدیه نمیشه دو تا نعمت نمیشه دو تا قدرت مصنا به معنای یک مفرد نمیاد نمیتونیم بگیم دست نمیتونیم بگیم دو دست بگیم قدرت بگیم نعمت چون مصنا اومده و این مصنا اگر بخواد بیاد باید مصنا بیاد قرنیش اون مجازش مثلا به قول خودشون باید بشه دو تا قدرت که محاله برای خدا من دو تا قدرت در نظر بگیریم قال و من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهميه والمعتزله والقدرية والمرجئه وغيرهم از جمله کسانی که اومدن اعتقاد داشتن بعد استناد کردن این فرقه ها خوارج و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون خدا گفت کافره هر کسی حکم به غیر ما الله کافر نگاه بکن شاید قریره داشته باشه یه جای دیگه خب داره میگه هم ظالمون یه جای دیگه میگه هم الفاسقون فرق میکنه نگاه بکن اصلا آیه کجا نازل شده سبب نزولش چیه در شأن کیه خب همه قرائنه باید نگاه بکنن ولی خب نگاه نکردن و اومدن آیات قرآن را تعبیر کردن و ذاتولیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا زیادی ایمان را تعبیر کردن گفتن نه ایمان زیاد نمیشه اینها چیه اینها اعتقاد داشتن و بعد اومدن استناد کردن آیه‌ای که دلیل بر علیهشون رو کردن به نفع مذهبشون آیه‌ای که بر علیهشون است وهذا کالمعتزله مثلا فإنهم من اعظم الناس و و وقد صنفوا تفاسير على اصول مذهبهم مثل معتزله بیشترین کسانی که جدل دارن در قرآن و تفاصیل زیادی هم نوشتن مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصام شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني همداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد وعيد والأمر معروف و المنكر این پنج تا اصول مذهب معتزله هست اینا اعتقاد این پنج تا پیدا کردن اومدن بر آیات قرآن تطبیق دادن میخواد بگه ابن تیمیه رحمه الله از اصول تفسیر اینه که تو بدونی اون مخاطبت اون اون مصنفی که کتابش داری میخونی به جای فکریش اولی چیه اگر دونستی معتزله بدون معتزله در این پنج تا چیز مشکل داره در این پنج تا اصلش مشکل داره مثلا شما مثلا تفسیر زمخشری رو میکنید خب مثلا در آیه میاد جنات تجری من تحتها الانهار بهشت درش نمیدونم فلان رودخانه ها جاریه انهار من عسل مصفا بعد چی میاد میگه میگه سبحان الله چه نعمتی دیگه بالاتر از این نعمت هیچ نعمتی بالاتر از فردوس اعلی نیست هیچ نعمتی دیگر بالاتر از بهشت نیست چقدر جمله زیباست منظورش چیه به نظر شما هیچ نعمتی دیگه بالاتر از فردوس بالاتر از بهش نیست بالاترین نعمت در بهشیه لذت النظر الى وجه الكریم نگاه به چهره خداوند در روز قیامت بزرگترین نعمته وقتی که میاد میگه به بزرگترین نعمت این بهشت فردوسه میخواد چیکار بکنه رؤیت خداوند را نصب بکنه این بدون این منهج اگر این کلید دستت اومد دیگه تا آخرش بخون تا آخرش بخون بازی با قرآن دیگه با بقیه بقیه آیات هم میشه یعنی کل تفسیر این 6 7 تفسیر شیخ الاسلام استقرا کرده و بعد میاد مثال میزنه رو اون 5 تا اصلش میاد تعریف میکنه که بدونی که ذهنت باز بشه یعنی این مسائل متفق نزد اینها به اینها اینطوری باش تعامل کردن توحیدشون مثلا میگه تو هو توحید الجهمیه توحید نزد معتزله الذي مضمونه نفي الصفات غیر ذلك قالوا ان الله لا يرى وان القران مخلوق وانه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يكون به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات يكون أصل توحيدشون توحيد أنها إن اساس کلی زين البزار بذار الصفات حرج الصفات بري خدامة برای خدا آمد چه هو الحی القیوم حی اسمشه خدا که زنده إن اصل کلی زين هو السميع البصير نعم خدا اسمش سميع اسمش بصير خدا که نمیشنوه خدا نمیبینه این اصل کلیه چون توحید نزد اونها چیه نفی صفات خدا در روز قیامت دیده نمیشه اصل پیششون چون اگر دیده بشه میشه جس خدا قرآن کلام خدا چیه مخلوقه کلام نیست چون خدا اگر سخن بگه میشه میشه جس چون خدا جس نیست سخن نگفته دیده نمیشه هیچ صفتی هم به خودش نمیگیره این اصل کلیه اینها متفقن اصلشونه این توحید عدلشون چیه اصول المعتزله خمسه التوحید والعدل دومی عدل اصول پنجگانهشون دومی عدل عدل فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة تحت قضاء وقدر نفی قدر با كلمة عادل معتزله میخوان بگن خدا عادل نيست معتزله با كلمة عادل میخوان بگن قضاء وقدر نيست چون معتزله قدریه نفی قدر میکنن علم سابق خدا را قبول ندارن میگن ما خالق اعمال خودمونیم خداوند نخواسته که زنا باشه نخواسته که دزدی باشه نخواسته که گمراهی باشه چرا چون خداوند منزه از اینا چون خداوند منزهه در نتیجه خداوند نه فاعل خیر نه فاعل شر اون فاعل ما این در صورتی که خداوند در قرآن میگه والله خلقکم و ما خلقکم و تعملون عمل را به ما نسبت داد و خلق خودش چه عمل ما و چه خودمون را مخلوق خدا دونست والله خلقکم و ما تعملون خودتون و اعمالتون رو خدا فریده. این اصل عدل پیش اونها یعنی این نفی قدر از خدا نفی علم سابق از خدا قد وافقهم على ذلك متأخر المفید و وابي جعفر الطوسي ما. من چون در درس تکرار میشه همیشه شیعه با معتزله میان چون شیعه اساس اعتقاد ما قبلا اشاره کردیم در اعتقاد معتزلیان فقط یه چیزی اضافه ای دارن شیعه که اینجا اشاره بهش میکنه بر معتزله اضافه دارن اونم اینجا میگه میگه ولی ابی جعفر ابی جعفر مفید مفيد و وابو جعفر ولی ابی جعفر هذا تفسیر على هذه الطریقه مثل زمخشری لكن يضم الى ذلك قول الامامیه الاثني عشریه قول ها هرى زفي مكنة امامت أئمية توازعقانة فان المعتزله ليس فيهم من يقول بذلك بحث 12 و نمیدونم اسمتشون اینا توی توي معتزله نیست. ولی کسانی که از معتزله گرفتن مثل مفید و مثل توسی سبحان الله کتابی از تفسیر نیست که ابن نخونده چه شیعهش چه معتدلیش چه جهمیش چه اشعری چه ماتریدیش کتاب تفسیر رها نکرده و بعدم میاد میگه ناکنید بعد از خوندن این کتاب ها این کتاب از کی گرفته این دو, تا نفر از کی گرفتن مفید و توسی از کی گرفتن از متکل از معتزله برید مطابقت بکنید ببینید دقیق نو نمیزنه همون چیزها هست همون مسائل الا مسئله امامت معتزله چون قبولش ندن اینا قبولش دارن فان المعتزله ليس في من يقول ذلك ولا من ينكر خلافه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هيك یک معتزله خلافه ابو بكر وعمر وعثمان و عثمان را انکار نکرده و علی چون گفتیم وقتی گفتیم میشه سنی برخلاف شیعی سنی کسی هست که خلافت خلفای راشدین را قبول داره هر وقتی گفته شد سنی یعنی این چهار خلیفه را قبول داره و هر کسی قبول نداشته باشه میشه چی یا شیعی میشه یا رافضی میشه یا اسماعیلی میشه یا درزی میشه یا نصیری میشه یا دیگران فرقه هایی که منتسب میشن به تشیع قال من اصول المعتزله مع الخوارج انفاذ الوعيد في الاخره وان الله لا يقبل من اهل الكبار في اهل الكبار اهل شفاعه ولا يخرج منهم احدا من النار اصل سوم چیه وعید وعید یعنی اینکه هر کسی گناه کبیر مرتکب شد در آخرت خالد مخلد در جهنمه ولا ریب انه قد رد عليهم طوائف من المرجئه والكراميه والكلابيه واتبعهم خیلی از حسن اصحاب تفاسیر اومدن بر معتزله امثال زمخشری و اینا رد دادن در مسئله وعید که یا بر اساس همون ارجاع بوده عمل از ایمان نیست عمل رو خارج کردن به خاطر اینکه رد بر خوارج رد بر معتزله بدن یا بر منهج کرامی و کلابی که متأثر به ارجاع شدن فاحسن ترى و اساء اخرى جایی اصابت کردن جایی هم اشتباه کردن مثل چی مثل همون قبول کردن مقدمشون که ایمان حقیقت مرکبه و بر اساس اون اومدن عمل رو خارج کردن اینکه ایمان با عمل از بین بره درست ولی اینکه عمل از ایمان نباشه چیه نادرست حتی صاروا في طرفي النقيض في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضوع جاش عقیده است جاش اصول تفسیر نیست یعنی این مسائل اونجا مشکافی شده یعنی اینجا الان دیگه نمیخواد بازش بکنیم والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم اینا هیچ سلفی نداره از تابعین و از صحابه و از تابع تابعین شما نمیتونید یک کسی موافق مذهبشون پیدا بکنید وما من تفاسير ما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة این دنبالش نگفت تو بین منزلتین و این الوعید الامر بالمعروف و نهی از منکر اما بقیهش نگفت بقیهش بحث منزلت و منزلتین در دنیا هست اما بحث وعیده که مرتکب کبیره منزلت بین منزلتین یعنی نه کافر نه مؤمن امر به معروف نیز که اصل پنجمشون هست یعنی خروج بر حاکم خروج بر حاکم یعنی که خروج بر حاکم را تجویز میکنن امر بعد از منکر یعنی این این که ظلم را با زور از بین بردن این اصلی از اصول معتزله هست میگه تفاسیرش که باطل هست بطلانش از وجوه متعددی شناخته میشه یکی از اون وجوه اولیش و ذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدعة في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه ونحوه حتى إنه يروج على خلقا كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطل ما شاء الله من اشاره کردم به عبارت من یعنی بعضی ها که درایت به لغت عرب داشتن مثل زمخشری در کشاف عسل رو سم رو با عسل قاطی میکنه به خوردت میگه وقتی که میگه بهش دیگه بهترین بالاترین بالاتر از این دیگه نعمتی نیست سم رو با عسل قاطی میکنه به خوردت میگه وقتی که ما میخونیم تفاسیر رو میخونیم خب ما نمیتونیم بفهمیم که باطله جز این که اعتقاد درستی داشته باشیم با اعتقاد درست ما میفهمیم که اینجا داره این آیه را تحریف میکنه یا تعبیر نادرست میکنه و جایی هم جایی غیر صریح اون تفسیرشون و جایی هم صریحه و جایی صریح جایی صریح مثلا استوا استولا واضحه در لغت ولی برای کی برای کسی که دلیل صحیح رو دونسته نه برای هر کس این مهمه که ما اون دلیل صحیح را بلد باشیم ما در این یعنی مقام اینو بگم درست نیست طالب علمی از این تفاسیر بخونه الا اینکه در عقیده خودش متمکن بشه شالدش قوی بشه شالدت ضعیف نخون بهتره دینت حداقل سالمتر میمونه رفتی خوندی به گمراهی کشوندی میشی و قد رأیتو من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسیرهم ما یوافق اصولهم التي يعلم او يعتقد فساده ولا يهتدي لذلك بحث حقیقت مرکب كان و خب بعضی ها میان همین قضیه را نقل میکنن نمیدوننم که این قضیه مبناش اصلا استواس نمیدونن اومدن یک چیزی را گرفتن از تفسیر اینها فکر میکنن درسته از جمله اونها خیلی الان بر سر زبان افتاده صاحب کتاب تفسیر تحریر تنویر ظلمات فوق ظلمات ابن عاشور که شده مرجع شده مبنا برای خیلی از مفسرینی که الان هستن یا کسانی که قرآن را تفسیر میکنن این شخص معتقد اعتقاداتش اعتقادات ابن سینا بوده سیناوی بوده حالا میاد بحثش اومده قرآن را بر اساس علم بلاغت تفسیر کرده بر اساس علم بلاغت تفسیر کرده به خاطر همین که بیاد استفاده بکنه از علم بلاغت اومده از کی استفاده کرده از زمخشری چون لغوی بوده تفاسیرش پر از انحرافات معتزله تفسیرش پر از انحرافات معتدله. چرا چون فنش فن اعتقاد نبوده چیزی در عقیده نمیدونسته تو سید خود در تفسیر فی زلالش روزنامهش تفسیر نیست اصلا تفسیر نیست به خاطر همین همه چیز توش میبینی تفسیر فی همه چیز توش میبینی یه جایی میبینی موافق معتزله است یه جا اشاعره است یه جا میبینی مرجعه است، یه جا همه چیز توش یه جا میبینی موافق خوارج در خروج بر حکام در تکفیر حکام تفسیر سوره انعام بکن الحمدلله الذي خلق السماوات والارض میاد میگه بله این آیه دلالت بر این میده که نباید در مقابل ظلم حکام ساکت بشیم باید امر معروف کنن الحمدلله باید خروج بر حکام الحمدلله چرا چون اینها مبناشون اعتقاد صحیح نبوده پایشون قوی نبوده اومدن فکر کردن چون اینا لغوی ازشون استفاده کردن نخ کردن همیشه رو ریختن جای سید خود میاد استوای خدا بر عرش ثابت میکنه جای حلول تناقضه نمیتونیم بگیم اینجا حمل مجمل بکنیم بر مقید بگیم نه اونجا مجمل گفته خدا همه جا هست خدا نمیدونه فلان عقیده حلول رو گفته در تفسیر سوره اخلاص بگیم نه اونجا موفق نه میگیم این شخص حاطب لیل بوده همه چیز هر چیزی دیده جمع کرده تو کتابش متفنن نبوده که صاحب فن نبوده فنش عدیبه درسته شاید یک نگارشات جالب و زیبایی مقالات جالبی باشه درش ادبیات خوبی ولی که کتاب علمی نیست چون علم تفسیر یا معصور روایتش میاری یا رأی اصول فقه قواعد تفسیر مسائل فقهی ازش استخراج میکنی این هیچی از اینا نیست همه چیزه مسائل روزه ثم انه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك يعني بعضی ها دیگه زیاد روی کردن دیگه پا از این فراتر گذاشتن از حتی از روافظ و قرامته و فلاسفه هم نقل کردن که من گفتم ابن عاشور حتی از فلاسفه نقل میکنه در اون جاهایی که نقض اسلامه نقض اسلامه و تفاقم الامر في الفلاسفه و والرافضه فانهم فسروا القرآن بانواع لا يقضي منها العالم عجبا يعني تعجب میکنی بعض از تفاسیر فلاسفه و قرامت میکنی تعجب میکنی از نوع استدلالش فتفسير الرافضه قول تبت يد ابي لهب وتب هم ابو بكر وعمر تبت يد ابي لهب يد ابو بكر وعمر لئن اشركت ليحبطن عملك اي بين ابي بكر وعمر في شمال وعمر در مجموع فتاوا فکر کنم همون علی و خب اینجا نسخه من ابو بکر و عمر وعلي في الخلافة أي بين أبو بكر وعمر ويزيد أبو بكر وعمر وعلي في الخلافة لئن أشركت ليحبطن عملك قال أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة وإن الله يأمر يأمركم أن تذبحوا بقرة قال هي عائشة وضبيتون أم كذلك عائشة سهل بزني بقرها من عائشة فقاتلوا أئمة الكفر قال طلحة وزبير مرج البحرين قال علي وفاطمة مرج البحرين يلتقيان اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين قال وكل شيء احصيناه في امام مبين قال في علي كن علي هذا اللوح المحفوظ اون لوح محفوظ عقد علي بن ابي طالب اون علم را خدا در علی گذاشت بخاطر همین عالم غیب و سماوات عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال علي بن ابي طالب شو تعجب برای ما جای تعجب برخلاف اون یقین داریم قال وانما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راقون قال هو علي ويذكرون الحديث الموضوع باجماع اهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في خاتمه في الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون هم راكعون كي علي وكذلك قول أولاك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال نزلت في علي لم أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقيمين قال إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي ومن في مثل قوله محمد رسول الله والذين معه قال أبو بكر أشد على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا عليه هم در تفاسير شیعه مبين هم در تفاسير اهل سنته هم. در تفاسير اهل سنته هم. تفاسير منحرف بالرأي نه دلالت سیاقه نه لغت نه حدیث نه اثر هیچ چیز قال واعجب من ذلك قولهم بعضهم قول بعضهم والتين ابو بكر والزيتون عمر وطور سيرين عثمان وهذا البلد الامين علي وامثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال هیچ وقت هیچ ألفاظ ربطی نداره منها نه تينش نه ربطی نداره و قوله الذين معه اشداء على الكفار وحما بينهم تراهم ركعا كل ذلك نعت للذين معه نعت برای همه صحابه نه فقط برای ابوبکر و عمر وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود أن والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا بشخص يعني كل دلالت بر فرد نمیده همشون اینا تراهم هم صحابه نه هم ابو بکر تنها بشه هم جمع حتی مراعات زمایر هم نکردن چرا تو تفسیرشون باطنی حقیقت که نیست ظاهر که نگرفتن ظاهر پیشون کفره باید باطن رو بگیرن قال وتتضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال أريد بها علي وحده ولي وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا كيه الذين آمنوا اونهایی که ورد علي علی آنهایی که ایمان علی فقط تنها وقول بعضهم ان قوله هو الذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده والذي جاء بالصدق وصدق به فقط أبو بكر تصديق پیامبر کسی دیگه مسلمان نبود تكفير إنها منعرف كشيئا که شیعه فقط ميقى علي ما با غیر علی هم کافر مرتد شدن همون حرف فرق نمیکنه چی بخواد بگی ابوبکر بذاری تو بخواد علی بذاری فرق نمیکنه و قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اريد بها ابو بكر وحده ونحو ذلك قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ابن عطية درست مؤوله بل يمكن بهتر الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل يعني أجا تفاسير السلف هم تربط دقت نقل كاد بهتر بود بلی که بخواد بهت اشاره بکنه ابن عطيه تو روایت ها دستکاری میکنه فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا بزرگترین تفاسير جليل ترین تفاسير تفسير ابن جرير الطبري در تفسير مأثوره سی و هش هزار روایت فی تفسیر ابن جریر بیش از سی و هزار روایت ثم إنه بعد ابن عطیه هم از ابن جریر بیشترش گرفته داره منهج رو میده ثم إنه يدع ما نقله ابن جریر عن السلف لا يحكيه بحال خیلی جاها هست که مخالف اعتقادشه ابن جریر میاد از سلف نقل میکنه در تفسیرای چشپوشی میکنه اصلا یادی از نمیکنه ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. صفت میاد بگه محققین اینطوری گفتن در صورتی که محققین و اصلی ها را سلف رو حذف میکنه در تفسیرش ابن عطیه وإنما يعني بهم طائفة من أهل کلام وقتی که محققین بدونید ابن عطیه وقتی که محققین اهل حدیث نیستن اهل کیان کلام الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله اصولهم. اصل ابن عطیه معتزلیه باید بدونید درست تفسیرش از نقشری بهتره ولی با تفسیر ابن بازی میکنه اون جایی که تفسیر سلف را حذف میکنه از تفسیرش وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حق درسه بأهل السنة ترى از شريك المعتزلي أصله ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صحابي يترفه کسانی که بعد از صحابه اومدن یه طرف دیگرن ما باید امانت رو رعایت بکنیم صحابه چی گفتن اونا چی گفتن آیا بینشون اتفاقی یا اختلافه صاروا مشارکین للمعتزله و غیرهم من اهل البدع فی مثل هذا اونهایی که اومدن قول صحابه را قاطی کردن و قول اهل کلام را ترجیح دادن بدونیم که دارن بدعت گذاری میکنن میخوان پوش به فهم سلف بدن در فهم قرآن و فی الجملة من عدل من مذاهب من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه. ابن عطيه شو خدا او را ببخشه ولی این تفسیر برخلاف تفسیر سلف حس کردن تفسیر سلف نادیده گرفتن و تعبیر و تحریف نصوص بدعت در دین چیه بدعت این منهج مبتدعه شاید خدا بالاخره حساب کتاب که دست ما نیست ما نه تبدیعش میکنیم ابن تیمین اینجا میخواد میخواد نه تبدیعش میکنیم نه تکفیرش میکنیم ولی که این نوع تفسیر خلاف منهج اهل سنت و جماعت فالمقصود بیان طرق العلم و ادلتی و طرق صاف مقصد این که شما راه علمی را بدونی این راه علمی تفسیر قرآن و نحن نعلم ان القرآن قرأه الصحابه و و تابعون تابعوهم و انهم كانوا اعلم بتفسیره و معانیه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم سلم بيان قبلا شد عالم ترين رسول الله سپس صحابه و تابعین بودن فمن خالف قولهم و فسر القرآن بخلاف تفسیره كسي بیاد مخالفت بکنه با تفسير اونها تفسیری برخلاف اونها بکنه فقد اخطا فی الدلیل والمدلول جميعا هم در استدلال هم در اون دلیل اشتباه کرده و معلوم ان كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها شک هم نکنید فکر نکنید معتزله دلیل ندارن جا دلیل دارن ولی دلیلشون یا عقلیه یا سمعی ضعیفه کما هو مبسوط فی موضوع هم که بحث شد یا دلیل عقلیه یا اگر دلیل دلیل مسموعی یا ضعیفه یا اینکه مدلول و دلالت بر اون قضیه رو توش نیست اون استدلالی که بهش میکنن توی اون دلیل نیست قال المقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير المثاري الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله يعني میخواد اینو اشاره بين این داره که اختلافاتك اون دار إن تفاصيلك در شد چه در تفاسیر معتزله و چه در اشاعره و ماتریدیه و شیعه و غیر بیشترین چیزهایی که سبب شده انحرافات پیش بيات بدعتها پیش بیاد همون تحریف کلام خداونده تفسیرش بر اساس غیر حدیث و غیر اقوال صحابه و تابعین این اصل اونها مراعات نکردن اصل اول که بیان کرد در مقدمه اصل اول این که رسول الله گفته صحابه هم فهمیدن فمن أصول العلم بذلك أن يعلم القول الذي و أنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. باید سلف علو را یه طوری گفتن معتزله چیز گفتن سلف گفتن استوا علوه خلف گفتن چیه استیلا هست و چیره شدنه باید بدونیم کدام حق سلف چرا چون قرآن به زبان آنها شده نازل شده وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع تفسیر مبتدعیه اون کسی که خلاف در خلاف صحابه میان قول سلف رو رد میکنه ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق بعد ادله هم یاد بگیره نه که فقط بگی نه نه معتزله باطلا گمراهن نه یاد بگیر بدون چرا باطله چرا چون استناد کردن قول اخطل قول اخطل نصرانی بوده بود نمیدونم اینجا سیاق دلاز بر این میده که اصلا استیلای رخ نداده و این یاد بگیر نه اینکه حالا چون سلف اینطوری بوده و خلف اینطوری گفته نه خلاص تمام شد سلف راجحه نه یاد بگیر که چرا راجحه و كذلك وقع من الذين صدنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جسم وقع فيما صنفوه ما صنعوه من شرح القرآن همطور که در تفسیر میبینید در شرح حدیث نبوی در منهاج شرح مسلم صفات رو تعبیر میکنه ابن حجر در فتح الباری صفات رو تعبیر میکنه اینو بود اینو باید هوشیار فرق نمیکنه شرح قرآن فرق نمیکنه شرح و تفسیر قرآن یا شرح حدیث وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم فإنهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكره مما هو ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا جاي هاس قرآن تفسير میشه وتفسير صحيح تفسيرش صحيح بل استنتاج النتيجة جيري گیری باطله مثل همون بحث الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض باز خدا رو حمد و ستایش بکنی این قسمت درست ولی که این که این آیه دلالت میده نتیجه گیری بخوام بکنین که این آیه دلالت بر خروج بر حاکم میده و تکفیر حاکم و کسی که مرتکب کبیره شده این میگیم چی معناش باطله و دلیلت هم بر این قضیه باطله یعنی نوع استدلالت به این دلیل استدلالت باطل و این دلیل به جاش نیست اینو باید درش دقت بکنیم خیلی ها اینطوری هم خصوصا میگه صوفی ها و عاد و فقها خیلی جا هست مثلا شخص میاد میخواد سخنرانی میکنه بعد میاد میگه خدا در قرآن اینطوری گفته یا حدیث اینطوری اینطوری گفته رسول الله صلی الله علیه و در صورتی که هیچ دلیلی در اون آیه قرآن یا در اون حدیث بر اون مطلبی که داره میگه نیست هیچ دلیلی نیست نمیتونی شما مثلا از اون آیه دلیلی استنباط بکنی بر اون قضیه مثلا خیلی جاها هست و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا بعضی میگن این آیه دلالت میده بر عدم زیاد ایمان چطور بر عدم زیاد ایمان برعکس که شما میبینید که یک کسی میاد استدلال میکنه در صورتی که اون دلیلی که بهش استدلال میکنه بر علیه نه به و این اشتباهات خیلی رخ میده خصوصا گفتم در کسانی که مؤهلات علمی ندارن و اومدن بدون اینکه طلب علم داشته باشن نه در فقه نه در اصول نه در لغت بدون اینکه پایشون قوی باشه اومدن قرآن رو همینطوری تفسیر کردن از خودشون مثلا مثال زد حقایق تفسیر غیر از اینکه معانی باطلی به آیات قرآن میده اون ادله هایی که میاره باطل اون استدلال هایی که میکنه باطل اینو باید درش دقت بکنیم و زیرک باشیم در اون چیزهایی که بهمون همون نقل میشه یا تفاسیری که میخونیم مؤلفش کیه اعتقادش چی بوده از چه تفاسیری نقل کرده اینا همه برام مهمه که همه این اشارات فقط به خاطر هوشیاری ما بود سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم واتوب اليك صلى الله على محمد وعلى محمد